หลับดีไหม怎หลับฝันฝันเมื่อคืนเนี้ย有没有人做梦一直在上惊醒？เหตุเขาเดิน ขึ้นเขาลงเขาคนเออห้ารอบมันระสึกว่ามัน มันช่วยให้ หรือว่าห้าหกวันที่ผ่านมาเนี่ยมีบางไหมที่คนพึ่งอาบน้ำเมื่อวาน没有谁昨天才第一次洗澡。เวลาเดินลงเขากับเวลาขึ้นเขา อันไหนเดินสะดวกกว่ากัน 上山和下山，那比较容易。ต่างกันไหม一样。เดิน เดินลงซึ่งมันก็ไม่ใช่พลังแต่จริงมันก็ใช้พลังเหมือนกัน น้ำหนักเราอาจจะทิ้งลงมาข้างหลัง เพื่อไม่ให้เดินหน้าเดินหน้าข้างหน้าไปข้างหน้า เร็วเกินไป เวลาขึ้น ับทิ้งน้ำหนักลงสู่ข้างหน้าเพื่อต้องการฉุดตนเองขึ้นเขาให้ได้不管遇到什么样的境界，都要保持觉醒。การทำอะไรต่างๆมันก็มีศิลปะในการกระทำนั้นๆ不管做什么，都要 บางคนใช้ทั้งพลังกาย บางใช้ทั้งพลังใจ ความรู้สึก ใส่ลงไปลงไป มันหนักทั้งความรู้สึก หนักทั้งกาย หนักทั้งความรู้สึกของเราก็เลยเหนื่อยล้า有的人啊，越上升啊，便用心去啊作用自己的身体，说：“哎呀， 并没有爬山呢，这一步一步的好艰难，心腔作用了以后，就就没有此事，就越来越重。累了，要跑慢。容易啊，气喘吁吁，容易啊，累。老板。 การการเดินการทำงานของตนเองรู้สึกไม่รู้จักผ่อนคลายวิธีการผ่อนคลายกับตนเอง一个会上山的人他是不会气喘吁吁的。แต่ถ้ามาตมาก็แปลกใจเหมือนกันว่าเมื่อวานีเดินได้ในห้ารอบ觉得大家很棒啊，无声 目标人都能走下来，真的是不容易。เามาเมืองจีนเท่นี้รู้สึกว่า สุขภาพไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่这一次来前啊这个四大啊不是很好。 ก่อนก่อนมาก็ที่วัดก็มีงานช่วงเทศกาลปีใหม่因为来啊中国之前在泰国啊很忙，因为正好是新年，所以你们非常的繁忙。ญาติโยมมาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมเข้าดาวในวัด在寺院里面倒计时 很多居士都来寺院里面倒计时，怎么倒计时？就是么动作？进行倒计时。เจ็ดวันเจ็ดคืนโยมเป็นร้อยคน ก็สู้มามาก็ ก็พอดีก็โยม พ่อก็ก็ ผ่าตัดหัวใจพึ่งออกโรงพยาบาลมาที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยสิบห้าสิบห้าน้องจุ๊ยน้องสิบห้าสิบห้าจะจะไปมาก เวลาพักผ่อนก็เลยน้อยคอเ学知道告อ我来的啊，那就是มีมีอาการที่ปวดหลังบ้าง一直没有休息，所以不是很舒服。มาแล้วไม่รู้จะทำงานได้หรือเปล่าไปวิตกหรือว่า เออ เราไปแล้วจะทำงานได้อย่างที่ทำหรือเปล่าอืม 来到这边担心自己能不能撑得住。มาพิสูจน์เมื่อวานนี้เดินขึ้นเขาห้ารอบรู้สึกว่าเออก็ใช้ได้昨天啊走了五趟，终于还行。ก็เลยหมอเย่ฝังเข็มให้สองสามสามห้าครั้ง几位 医生大师的都啊帮逝者啊调理，或者说感恩，谢谢。อืม พอเห็นนักปฏิบัติธรรมเรา เดินกำลังไม่ค่อย ไม่ค่อยตรงทางเท่าไหร่ ก็บอกว่า เออนั้นงดไว้ก่อนเดี๋ยวลงพอที่จะลงลุยได้แล้วบ้าง ก็เลยยกเลิกคอร์สไปสักครึ่งหนึ่ง เรื่องเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของผู้ปฏิบัติเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกัน嗯，身体呃我们要照顾，但是这里又只是不用太奢侈去照顾，有决心的去照顾。 但是主要还是照顾我们的心。เป็นเรื่องที่ต้องรีบด่วนที่สุด เรื่องของการปฏิบัติธรรม以前觉得啊，只呼吸就好了，后来发现啊，这个身也是要有一个适的照顾。เพราะนั้นการปฏิบัติบางครั้งบางขณะนี่เรา เราซึมเกินไป บางทีก็หย่อนเกินไป หาความพอดีของตนเองไม่พอไม่เจอ如果这个色身它一直出毛病、出问题，会影响到我们的修行。อย่างโยมเมื่อเมื่อวานนี้ถามปัญหาว่าว่า ตัวตนไม่มีไม่มีน้องลอย ไปเรื่อย นี่ไปเรื่อย ความความรู้สึกมันถูกเลื่อนลอย ลอยไปตามอารมณ์ เลื่อนลอยไปเรื่อยมันเลยหาความรู้สึกหาตัวตนไม่เจอ จริง ๆ แล้วภาวะตัวนั้นเป็นภาวะที่ทำให้เราหลง กับอารมณ์วัท昨天，一天啊，就是有时候看到大家的问题，就是啊，基本上大家已经有一定的基础了。那昨天的问题就是。 那他一直在拿捏这个松跟紧上，做的不是啊很刚刚好。คล้ายว่าความรู้สึกของเรามันลอยไปสู่ในไปอยู่ในกับอารมณ์มันก็ยืนอยู่ในปุยเมฆสบายล่องลอยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันอะไรไม่นึกอะไร有的学员他松啊，松表面侦看出来， 那个认知是没有威仪，没有威仪啊，他的举止啊，可以看清清楚楚ภาวะอารมณ์นั้นคือภาวะของอารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ 是最有威仪的啊！那真的说，它不是造作出来的，那是啊觉性自信的流露。จุดสุดกลางความในการกระทำของเราคือทำยังไงให้เกิดความรู้สึกเบาๆ ไม่ให้ไม่ให้มันแผ่ว ให้เกิดความรู้สึกไม่ใช่ให้มันแผ่วๆล่องลอยไปเรื่อยอืม所以今天 大家啊，在非移的部分注意一下自己走路的姿势啊，吃饭的时候的声音啊，类似于这些种种啊，大家多去啊体会啊，还有我们的那个讲到面部表情，从第一天就开始讲啊，就是说希望嗯，啊说希望最后一天每个人都是微笑的。 บางคนเกิดความคิดมาก ๆ ก็พยายามที่จะข่มความคิดตนเองเอาไว้ให้อยู่ในอานาธรรมะของตนเอง还 好像很有威仪，其实不是，是把自己就是用的是把自己关在监狱里面。我想，妈妈，我关在监狱里面。 คิดหาวิธีการที่จะจัดการกับความคิดอันนั้น所以时候一定要啊再去啊轻松一些，再去放松一些。ยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่นมันกลับกลายเป็นว่าเราคิดซ้อนคิดโดยที่เราไม่รู้จัก故意的造就了把这个心啊紧绷起来。 然后呢，啊，就是不断做，还是进行这个念头不断的又涌出来。本来心就是紧的，再加上不断涌出来的念头，这个人更加紧，更加的啊，整个人的状态啊，非常让人担心。所以呢，要被娑罗问法搞，搞，把技巧，解。 วิธีการอะไรแก้ความคิดเพียงแต่เรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราตรงนี้ก็จบแล้ว放松是造作的表现啊！你要看得到，你一看得到你就做了，看得到你的身在造作啊！听造作的紧张的看到有人手好像要发抖啊，那么心也不断的造作的这个人。 จ是紧的，为目标这也是紧的。เอาเอาความรู้สึกเป็นบัตรฐาน เอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งของเรา轻松的啊，学习当下动作，个人啊轻松，把你的心打开。พอมัวแต่ค้นหา มันเหมือนกับเราเข้าหาหาโดยที่ไม่รู้จักว่ามันหาอะไร กับการเริ่มถูกความคิดหลอกอยู่ตลอดเวลา作者说总结一下紧的人啊紧的人都是啊有所求想要让自己啊修行上进步还是想要赶走那些烦恼还是快点解脱啊类似这些种种 วิ่งไล่ความคิดมันกับเราวิ่งไล่เราตัวเองในเวลาเช้าและเวลาบ่าย每天追自自己的念头啊，每天在念头后面追着自己的念头，就像我们啊一直追着自己的影子一样。ทันไหมมันไม่ทันเงา你能追上你的影子吗？หลงเงาคิดว่าเป็นตัวตนตัวเองที่แท้จริง迷在影子里面，以为 มาสนใจเรื่องตัวตนแท้จริงคือการหยุดเสร็จแล้วมันก็เงา มันก็หยุดของมันเอง如果我们回头来看自己，啊，自己是能够停下来，对我们来说没有任何意义。ยิ่งตัวเราเคลื่อนไหวเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเงา ก็ยิ่งไล่ ยิ่งหนีไปเรื่อย大家试想一下，如果你一直动，不管是做什么样的动作。 或是跑，或是跳，啊，你的影子比你还，就是比你跳还欢。เหมือนเรากลับเข้ามาอยู่กับความรู้สึกของเราปั๊บมันก็หยุดปุ๊บทันที我们回来看了自己，啊，你也停下来了，影子也停下来ไม่ต้องไปเครียดกับมัน嗯，不用ไม่งั้น ไม่งั้นเราก็โดนหลอกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความสุขหรือความสงบ为什么用影子来形容？因为大家一直在被骗啊，讲到的是影子，大家就清楚在被骗。บางบางท่านบอกว่าต้องเจริญสมถะกรรมฐานซะก่อนเพื่อจะยกจิตของตนเองขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐาน很多修行人啊，会告诉 们我们要先来修止，再去修观。นักกรรมฐานในเมืองไทยหรือที่ไหนที่ไหนก็ตาม พูดในลักษณะนั้นว่าต้องเจริญสมถกรรมฐาน แล้วก็ค่อยยกใจตนเองนั้นยกจิตของตนเองขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐาน หรือแม้แต่การการสร้างจังหวะที่เราเข้าสร้างจังหวะนี้ขณะนี้ เพียงเพียงแต่เราลื่นแต่เราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาเราเอาความรู้สึกกำหนดกับการเคลื่อนไหวของเราอันนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในในความสงบในสมแบบของสมถะมาฐานได้เหมือนกัน那我们不是要教大家，在动流禅中，我是教大家直接去观，直接生智慧啊，而不是叫你瞪着你的念头在看。 你是教大家观身自然而然心。这个方法，不管是老人、小孩，谁都可以学。หลายคนที่อยู่เมืองไทยบอกว่าอยากจะออกจากสมาธิอยากจะออกจากความสงบหันมาปฏิบัติแบบการเคลื่อนไหว พอเคลื่อนไหวไปสักพักหนึ่ง ความรู้สึกมันบอกเอ้ย เราก็จับความรู้สึกได้นี่นะเรานั่งอยู่นิ่งก็อยู่อยู่ ก็สามารถจับความรู้สึกได้ ก็กลับหวนกลับเข้าไปอยู่ในภาวะนั้นดังเดิมของตวเองอีก什么人啊，把笨钟禅修成了止的原因是，修成生活它的原因是，心里带着欲望，想要 怎么样？怎么样？想要啊，压住这个念头，想要离开所有的境界。所以说，好，现在你进入了这种状态，当你下课回到日常生活当中，它能起这样作用吗？所以说，你一定要回到你的日常生活当中去，面对、面临你的，我们讲的吃喝拉撒睡， มันเลยไม่สามารถที่จะยกใจของตนเองยกจิตของตนเองขึ้นเป็นนิพัสสนากรรมฐานได้石头压草的聚心一处的宁静，在喧闹的社会中，在快节奏的生活中，是完全派不上用场。ก็เลยบอกว่า โยมนั้นมีร่างเดียวแต่กับมีสองใจ。所以，所以 尊者说这是知见的问题啊，这是知见的问题，你要搞清楚啊，在你是来修行还是在求一个什么，还是好好的啊认清事实真相。ใจหนึ่งก็อยากจะออกใจหนึ่งก็ยังเสียดายเลยไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอาอะไรกันแน่จะทำยังไงจะทำอะไรกันแน่ 所以我们每个人讲念头越多越好，就是它啊会让你更加的啊认清这一切的事实真相啊。สมถะกรรมฐานนั่นคือว่าขุดหลุมทาง ให้นักปฏิบัติธรรมตกเข้าไปอยู่ ในภาวะตรงนั้น มากเหลือเกิน。就是说，很多人都想在 都想让自己的心休息，所以有些人就修成了止，修成了什么的。尊者说：“啊，大家回想一下，你的心真的能够休息吗？真的能够啊，一动不动的、静静的坐在那里吗？”啊，就没办法，他要ถอน自己，升出啊，ออกมา得。 那有的人啊入定啊一天、三天，有的人啊一年啊，他可以不吃饭、不睡觉，从现在一直到死，都在定中吗？หรือไม่อยากจะถอนไปซ้ำไป所以对定义的理解，大家要搞清楚啊。ยิ่งจมยิ่งลึก ยิ่งลึกก็ยิ่งถอนออกยาก什么是真来讲，什么是真性、圆满，那才叫真ไม่เหมือนคนประเทศชิลีที่ติดอยู่ในเหมือง และใต้ดินลึกลงไป เป็นกิโลกิโล แต่ว่าถูกช่วยขึ้นมา พอช่วยขึ้นมาหลุดออกจากหลุมสิ่งนั้นเขามีความสดชื่นมากเลยดีใจฉลองกันยกใหญ่มงเอ国家的 挖矿的矿工是吧？被被被困在对深里，被困在下面很久，是吧？女女老师在看电视，不知道嗯，好像有这么回事。那就是说啊，想要让自己的心宁静下来啊，或者是在修生活病的人啊，就像。 这个这里的矿工一样，自己挖了一个坑，自己进去了，然后自己出不来。เพราะฉะนั้น อารมณ์พวกนี้เป็นเป็นภาวะที่ดึงดูดนักปฏิบัติธรรมของเราได้ดีที่สุดจริงๆไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน กระทั่งว่ามีบุรุษท่านหนึ่งที่สามารถดึงตนเองออกจากภาวะ ตรงนั้นมาได้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา光明在心显现，我们也是一样啊，不要去啊再有愿望，想要去压自己的念头。告诉大家，没有 真正的宁静，除非你已经修到安安静静。改变他的感受，改变他的信念。他那个时代，嗯，他来活在这个世界上的，作为一个新主人啊，就是说，不管你知道他对你修得多么厉害，他是生灭的，他会有结束的。 一就只要你头面和人民的感想。นั่นแหละก็ที่ว่าพระพุทธองค์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในยุคของท่าน所以啊，这个我们刚才讲的修止，就是说大家清楚啊，不管你的禅定功夫有多么厉害，最后还是要回到轮回。 แต่ว่าพอยุคหลังๆมาหลุมนั้นก็เปิดออกอีกหลอกให้สัตว์ทั้งหลายหลอกให้นักปฏิบัติทั้งหลายนั้น ริมรถกับความสุขปิติ อยู่ในความสงบติดอยู่ในฌานสมาบัติอะไรทำนองนั้น 那么超越用你的智慧超越啊身心超越生老病死啊彻底的啊从习气的奴役中解脱出来。มามาถึงยุคหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็พยายามที่จะฉุดคนออกจากภาวะตรงนั้นหลวงพ่อเทียน要带我们做的就是 让他在彻底的从自己的贪嗔之中解脱出来。แต่มันก็ท้าทายท้าทายความรู้สึกท้าทายความเชื่อของคนในยุคสมัยนั้นแต่那当你认清自己的时候，你发现你也看别人看得很清楚，因为每个人都有贪嗔心。 เป็นสิ่งที่คนเรานั้นยึดติดเอาซงมากๆ แล้วก็ทำให้ตนเองนั้น ลุ่มหลงอยู่ในภาวะตรงนั้น พอเราก็เทียนฉุดขึ้นมา มองเห็นสิ่งเหล่านี้ หลุดออกจากสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นมองกลับเข้าไปอีกทีว่าโอ้โหไอเรา มันยึดติดมาซึ่งจนเนิ่นนานเหลือเกินหลวงพ่เทีนจ他在学习 到终禅之前呢，他也是啊修这个止，修了很多年，所以尊者有亲身的经历、亲身的体会。那么在啊弘扬明禅的几十年中，啊，我们的作者说，龙伯提他老人家讲的最多的就是。 甚至根本不用去接触，就是啊，我们讲的觉，跟这种我们讲的空定跟空定啊，直接来看清楚自己每个心念，直接在智慧上啊，通过。 ไล่แมงวันไล่ยุงปัดแกว่งไล่อะไรสักอย่างนึงไหมแล้ว问题是这样啊，会说。 หลายคนไม่ยอมรับ แต่พอมาปฏิบัติพอได้สัมผัส กับสิ่งนี้ ถึงว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายนั้น เกิดความยอมรับเกิดการยอมรับขึ้นมา ในช่วงหลังที่หลวงพ่อเจียนท่านมรณภาพไป能大家知道吗？我子迷，用手这样轻轻的感它，它来过儿会 ลแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงว่า อารมณ์ของการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน บวกเข้ากับความรู้สึกดั้งเดิมที่ตนเองเคยนั่งทำกรรมฐานแบบสมถกรรมฐานมามันจะกลืนกันเข้าไปหมดเหมือนกับยุคครั้งพุทธกาลฉันใดก็ฉั้นนั้น那你越感他，他还会回来；你再感他，他还会回来。 它是临时加倍的时候，嗯，那最后他的目的就是他一定要吃到你的血，他才离开。这就是我们的习气，我们的烦恼习气就是这样，每天在跟我们华人学游戏。เพราะความสงบแบบนั้นมันมีรสชาติ ดื่มดำหลอกล่อสัตว์ให้ติดได้ง่าย嗯，大家 自己的心，和自己的身越来看得越细。那就是说，一个可以觉知到很细的自己的一些行为的人，我们从他的行动作末不用讲话就可以看出来。มันมันมีมีรสชาติเพราะฉะนั้นมันฝืนทุกความรู้สึกของเราอย่างมาก กับพฤติกรรมการกระทำที่เราเคยสัมผัสมากับสิ่งนะสิ่งที่เราก็เรียนต้องสอน 那又回过来，让大家希望自己的心能停下来，又回来讲觉。ท้าทายพอสมควรเพราะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำความรู้สึกตัวตรงนี้ อย่าอย่าไปเข้าไปจ้องมันมากเกินไป不要一直瞪着自己看，一直盯着自己 每天都在想你要หย่อนมากเกินไปก็ไม่ใช่这个度我们要怎么去拿捏？个人有个人的啊一个指标。หย่อนมาที่จนไม่รู้สึกปล่อย ให้จิตใจล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปเลยมันก็ไม่ใช่嗯，嗯，尊者，自己内心很紧的人。 你的紧啊，对不起，你如果是啊很放松，在那边打妄念啊也好过你紧到整个人坐在那边发抖，或者有些人紧来紧去，变成进入那种生活大病。เป็นลักษณะนั้นกับกับการเคลื่อนไหวของเราจะช้าเร็วบ้างก็ไม่เป็นไร。 目标是希望大家啊，越用功具的心越松，越用功具的心越自在。如果你把自己的心紧起来，越用功越执着，啊，越用功这个人越钻钻牛角尖。Bang alomak desa, 有些啊，这些习气呢，非常的快。 เราไปจะเราไปกำหนดตายตัวเลยไม่ได้ ถ้ากำหนดตายตัวบางที บางอารมณ์มันไวเราก็ต้องพยายามที่บังคับ บังคับให้มันช้า ถ้ามันช้ามันไปจิตใจใจก็เราก็อึดอัด念头，就是像小溪水一样。 在恒长的在流动啊！如果真正的看清楚这一点的人，就是说你的修行已经进了大步。如果你还是在压念头、赶念头啊，那你还很远了。的念头。嗯。嗯，我做的是，不是要研究它如何的哗哗哗流？我们做的是。 知道他是这样的，然后来到你当下的每一个动手去觉知它。เหมือนกับเราเดินขึ้นเขา เดินขึ้นเขาถ้าเราใช้พลังงาน ใช้ความรู้สึกเอาซะจนมากๆ กับการใช้พลังงานมากเกินไปเกินไปก็เหนื่อยปล่า所 เดินลงเขาถ้ามันเพลินมากเกินไปเดี๋ยวก็ลื่นไหล那有的人呢，他说啊，昨天看到有的人啊，上山的时候很用力，下山的时候很放松。啊，作者说小心哦，下山的时候太松了，等一下从上面滑下来。ต้องมีศิลปะของตนเองให้ได้。刚刚好，啊，这个刚刚好呢。 谁告诉你的没有？你要自己去实践。เดินขึ้นเขาลงเขาเมื่อวานนี้ได้เที่ยวละสิบเก้าได้นับไหม昨天上升下升啊，也没有人知道大概啊上升多少步，下升多少步。 เดินไม่ได้เดินจำอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวไปเลยก็เลยเดินเดินให้มีความรู้สึกตั้งกายของเราก็แผ่วไม่หนัก ไม่เหนื่อยไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราไปกำหนดที่จนกดเจงกดล็อกตนเองที่จนหนักไป รู้สึกมันหนัก หนักทั้งกาย หนัก ทั้งปีนเขาหนักทั้งความรู้สึกของเราก็ดี 就取问到多少度，然后，然后我就讲了一下我我说：“大家不知道多少我会活在当下。”嗯，这个学校，然后说上山的时候，啊，跟上山前，啊，就是意思是激情的时候，跟激情前一样吗？心一样吗？然后。 我们激情的时候，跟激情结束的那一刻，来回想一下，那一刻那一刹那一样吗？然后，所以问到激情的时候，跟我们结束了，大家在那边吃苹果、喝水，你的心一样吗？那，กางเสื้อไฟแสงเดินสบายสบาย โอ้โหทำไมมันหนักเหลือเกิน ถอดเสื้อวางบนกำแพงเต็ม所เพราะเพราะฉะนั้น ชาานี้ น่าจะ เดินอสักสองสารอบเนาะดีไหม那修行呢，不是一味的 眼睛闭起来，头抬起来，啊，就是还用这个词在造作一个什么？这是我们常在讲的。为什么你的心不断的在这样变化，一直随着外界不停的在变化？然后看到它，看清它。好，เพราะนั้นเช้านี้คงใช้เวลาคงสมควรแก่เวลาแล้วล่ะ那现在我们还要去进行。